está cayendo porque ustedes lo que están cantando es payasada. ¿Tú estás apoyando la campaña del consciente de Noel Dembow? La campaña, yo soy el encargado de esa campaña. No tengo nada en contra del Dembow, pero tampoco me gusta hacer ese tipo de música porque no te dejan en la mente. Ya lo que no están haciendo es hip es porque ellos ven que están escribiendo una estrofa y a nadie le está gustando. Si Entonces dicen, vamos a poner un video de dembow y hacer esto. Ya. Ah, ah, si hubiese estado vivo cirujano nocturno, un dembow de cirujano nocturno y el fóter, Hay personas que creen que cirujano nocturno no hubiese hecho un dembow en estos tiempos. En estos tiempos se hubiesen hecho hasta sal. Ah. Y si la tendencia ahora mismo es el dembow, olvídense que yo lo hice y yo sé por qué. Guau, guau, guau. LK, <laughs> e prende la cámara ahí mismo. Yo yo, no, me voy a mover, Oye, mira, en este me tardé como 16 minutos. ¿Tú sabes por qué? Tuve que mandar a una cosa, pero oye. Cirujano, yo lo intenté Ayudando al muchacho como tú. Ah. Yo sabía que aunque tú pierdas, tú ibas a querer responder. Imagínate que yo soy tu única vía de sonar. ¿Qué gobierno no estamos en el PRD. Menciona tu álbum y tu inversionista. Te compré el CD porque tú duras tanto tiempo para escribir. Al final, la misma mierda, lo único que hicieron fue cambiarte el beat. Estoy adelantado a ti, te gano en cuarto y rapeando. Trayectoria no te sirve si tú no te estás buscando. Rocha a ti te estás buscando. Yo lo que estoy es orando porque frenan se llevan saco de hoyo. Estaba por tu vecindario y me leyeron un sermón. Que cuidado si te brego, que tú lo que eres un guasón. Te tengo en tu de jabón, no cumpliste tu legado. El que te escucha no sabe qué te ha pasado. Un floto de continuado, te queda la barba y el cabezón. La doctora te filmó porque del lápiz era un clon. ¿Dónde está lo que tú compones? Ya tú no lo vas a hacer. El burro escribía su parte y te decía que responder. Te desenmaca me hiciste se redució en mi muñeca. Me mandaste tres coritas que vociaran en mi fiesta. ya porque con raya yo me compré mi jipeta. Eso es lo que te molesta, eso le llamo envidia. Por eso tú no ayudas a tu familia. Léete algo de la Biblia porque tú estás dando indicios. Por tu corita en vicio tú no has podido ayudar Felicio. Ahí está la misma casa sin y sigue pegando zapatos. Y tú llenándole la casa de tecato. ¿Qué careta de qué? se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. Te gusta pica carne, yo prefiero dar gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. ¿Qué careta de eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. Te gusta pica carne, yo prefiero dar gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. Tú lo que estás celoso porque no fue tu rostro que me tatué. Ah, pues tú crees que eso fue lo loco, eso fue algo que planeé. Monkey, dos raperos que admiraba. Viera tenía un disparate si me había tatuado tu cara. Todavía tú estás tiempo de encontrar tu realidad. Ahora estás copiando alito, dije que tú eres el matrás. Yo no soy de nadie tengo el movimiento en para. Atrás de mi sonido, tirándome en manada. Yo te le he echado dos veces, tú embarazada. Ni porque dure una semana escribiendo tú me ganas. Yo me busqué con Ra y me voy a morir con Ra. Tal vez chimbala te va a poder ayudar. Yo no me importa nada si tú viajas, nadie va a comprar tu vida. Si tu compañero no tiene vida. En Nueva York, en Nueva York, los gantes me están esperando. Estoy viviendo del Ra en el presente, yo no estoy aventurando. Tú siempre hablas de ropa, te traigo tu maleta. Soy un gantel, me enfoco en comprar mi casa. ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. Te gusta pica carne, yo prefiero da gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. ¿Qué careta de qué? Eso se lo ponen los muchachos. Yo me pongo un caco negro cuando freno. Te gusta pica carne, yo prefiero da gatillo. Si tú vienes con cuchillo, por mi madre que te quemo. Una cosa que no estaba el rabo. Entonces yo no gano nada siendo la única persona que lleva una causa. Wow. Entonces yo tengo que hacer la tendencia. Muy fuerte. Lo, es lo que tú acabas de decir ahora, que te para frente al espejo. Cuando varias veces con Antonio Cuño decir, llega a decirle a, los muchachos para allá, palomo, que yo soy. Que yo Que yo soy más que tío que. Yo estaba errado, maestro. ¡Rochi! ¿Qué lo que, guau Porque el NATO dominicano. Tiene un monkey. Neta Record produciendo. The Pipa Music. Que lo que Ricky, el 27, Guardo Calle, el Braille, Capani, volvió al lado dominicano. De Rumongi, ah, el mono blanco. Ah